Sova Info. Najavljen je Student Day Festival, najveća studentska zabava u regiji koja počinje 14. svibnja kulturnim, edukativnim i sportskim programima. Vrhunac festivala dvije su koncertne večeri 18. i 19. svibnja s najvećim imenima do sada. U eksport drvo na Deltu među ostalima dolaze hladno pivo, bajaga i instruktori i TBF. O organizaciji i programu govore prorektorica za studente i studije Riječkog sveučilišta Sanja Barić i zamjenica predsjednice studentskog zbora Dora Nikola. Ono što je fenomenalno u toj priči je to isključivo studentska organizacija. Dakle, njihova ideja, njihova izvedba, njihovi napori, njihova logistika. Naravno, mi pomažemo pozadinski i grad, i županija, i sveučilište. Svi sadržaji eh, će biti dostupni za sve studente. To su dakle filmske večeri, uređenje pothodnika, stand-up, ekspres tečajevi jezika, radionice, zatim bit će i znanstvenog dijela, dakle radionice izrade prirodne kozmetike, radionice izrade slova i slaga, putujući znanstvenici. Sportski dio je također zanimljiv studentima, dakle 18. i 19. se mogu prijaviti za timske sportove, nogomet, graničar, odbojka, košarka. U Opatijskom hotelu Ambasador 26. i 27. travnja održava se 24. Međunarodni kongres Turizam i hotelska industrija, trendovi i izazovi. Tom su prigodom eminentnim hotelskim kućama diljem Hrvatske, a riječ je o njih 33, dodijeljeni statusi stručnih baza sveučilišta u Rijeci. Kongres se tradicionalno održava od 1972. godine i predstavlja poveznicu znanosti i dobre prakse. Okuplja znanstvenike te pruža mogućnost izraživačima da podijele svoje ideje i najnovije rezultate istraživanja iz područja turizma i hoteljerstva. Otvorene su prijave za radionicu Riverzija koje će se održati u Rijeci od 15. do 17. svibnja u sklopu Culture Weeka Student Day festivala. Kroz stručna predavanja, ali i međusobnu interakciju studenata detaljno će se obraditi različite vrste granica postavljenih među ljudima, bilo da je riječ o zemljopisnim, rodnim, političkim i ideološkim granicama ili pak onim psihološke prirode. Sudjelovanje je besplatno i namijenjeno svim studentima, a prijaviti se možete online prijavnicom na stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci do 1. svibnja. Sova Info Vremenska prognoza za sutra e, pretežno je sunčana uz umjerenu i jaku buru samo u prvom dijelu dana, tako da neće nam ipak pokvariti cijeli dan ta bura. Najniža jutarnja temperatura između 11 i 16, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. Sovu info uredila i čitala Dora Vujnović. Slušali ste Sovu Info.